Gracias. περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε, αν όχι όλοι, ότι είναι μια οπτική πίνη θαλάσσα. Εντάξει, όποτε διαπιστώνεται, η Ευρώπη και οι ψυχοπολίτες Ευρωπαίοι χρώνουν χωράδουν με το θέμα. Διότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε στην πόρτα τους, αλλά ούτε τους ενδιαφέρει και ποτέ. Ούτε του ενδιαφέρει. Thank you. construir el escenario. to wherever see what minutes σχολές και να Σε χαίρεται η μανόδρα σου που έχεις σηκάσει, χαίρεται. Διαφορετικά πώς έχουμε γράψει. Του χαίρεστε, η μανόδρα χαίρεται. Αντιλημόμενος πώς είναι, λοιπόν. Και οι μανάδες όλων που χαίρεσαν, η στιγμή που επαναγγελίζουν, ειδικά αυτοί αυτοί τους φίλους, ούτε εντάξει να σταματήσουν, όπως είπε ο Βαγκάρας, ο Βαχιστών και ο στον που είπε ο Τσίπρας για τις κατασχέσεις που τις κατοικίας 50 Thank you. actually σας πολύ καλά. Αλλά